السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث الثالث والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيا لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه الا ان يتبعني والحديث اخرجه الامام احمد في المسند بعدكم حميد الله تبارك وتعالى ناكم تكي اسالنا ما نمتم عليه الصلاه والسلام عند تندليا تكي وكتك حديث نباري الشرين نتاتو حديث يا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الله ورضيه جابر اسيما حقيقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب جابر اسيما عمر رضي الله عنه alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na kitabu asabahu min baadhi ahli alkitab kitabu hicho amekipata kutoka kwa mayahudi وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم akasoma kitabu hicho mtume sallallahu alaihi wasallam faghadiba akakasirika faqal baada ya kukasirika akasema mtume sallallahu alaihi wasallam amutahawikuna fiha ya ibn al-khattab je mnatahayari mnashaka juu ya yale ambayo niliyokuja nayo aindakum hayratun mimma jiitu bih je mnashaka na yale ambayo niliyokuja nayo walladhi nafsi biyadihi namwapa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake katika mkono wake laqad ji'tukum biha baydaa naqiya nimekujieni na kitabu ambacho ni cheupe na kisafi au na dini ambayo ni nyeupe na ni safi la tasaluhum an shay'in msiwaulize chochote hao ahlul kitab wayukhbirukum bihaqi wanaweza kuwaelezeni lililokuwa la haki la kweli fatukadhibu bihi mkalikadhibisha au bibatilin au wanaweza kuwaeleza la batil fatusaddiqu bihi mkawasadikisha katika batili hiyo kwa hiyo msiwaulize chochote hao ahlul kitab ikiwa mtawauliza wanaweza wakawaelezeni la haki mkalikanusha na wakawaelezeni la batili mkawa ni wenye kulisadikisha walladhi nafsi biyadihi namuapa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا لو كما موسى sala na amani ziwe juu yake angekuwa hai ma wasi'ahu illa an yattabi'ani lisingemtosha lolote kwake yeye isipokuwa ni kunifuata lau kama Musa angekuwa hai naye pia angenifuata mimi hadithi hii ya Jabir radiallahu anhuma kutoka kwa Umar inaonyesha wazi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichomkasirisha ni Umar kuja na kitabu au sehemu ya karatasi ambazo yamezipata kwa Mayahudi ikiwa ni sehemu ya Taurati akaja nazo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akazisoma na baada ya kusoma akakasirika kisha akamwambia ya Umar je mnashaka katika yale niliyokuja nayo na nini mpaka kuchukua Taurati wazi kisha akamwambia nimekujieni na dini iliyokuwa safi nyeupe au kitabu kisafi na cheupe ambacho hakina shaka na wala hakuna haja nyinyi ya kuanza kutafuta katika Taurati na Injili, wala msiwaulize ahlulkitabu kwa maana Mayahudi na Manasara, msiwaulize chochote, sababu wanaweza wakawaelezeni lilokuwa la haki mkalipinga na wanaweza wakawaeleza la batili, mkawa ni wenye kulisadikisha. Kwa hiyo msirejee kwao katika vitabu hivyo, bali tushikeni na kitabu ambacho nilichokujieni nacho. Wazi katika faida za hadithi hii, fihi lhadhar min alnadhar fi kutubi ldalal walkutubi allati fiha dalal, ni katazo la kutazama katika vitabu ambavyo ni vya upotovu na vitabu ambavyo ndani yake vina upotevu wazi yani kuna vitabu ambavyo ni kutubu dhalal ni vitabu vya kupotosha na kuna vitabu ambavyo ndani yake pia kuna upotoshaji haifai kutazama vitabu hivi yawezekana ikawa kuna sehemu ya ukweli lakini pia kuna sehemu ambayo si ya kweli, haifai kutazama vitabu hivi, sawa sawa kiwe kitabu chote cha dhalal au sehemu ya kitabu hicho kuna dhalal, twakataza kutazama katika vitabu vya sampuli hiyo. Na hili ndilo ambalo lilimfanya Mtume swalla sallam akasirike baada ya kumwona Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amekuja na kitabu au karatasi karatasi hizo ni sehemu ya Taurati qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah asema al-imam ibn al-qayyim rahimahullah قال المروذي marwazi الإمام المروذي قلت لأحمد marwazi qultu إمام أحمد واضح ista'artu kitaban fihi ashya'an radia nimeazima kitabu niliazima kitabu kitabu ambacho fihi ndani yake ashya'an radia kuna vitu vichafu nimeazima kitabu lakini wakati nakichunguza ndani yake kuna vitu vichafu tara an ukhriqahu au uhriqahu nieleze ya imam ahmad waniambia nini nikitoboe au nikitie moto hicho kitabu bimaana nikichane au nikitie moto qala na'am Imam Ahmad akaambia ndio waweza kufanya moja kati ya hayo ukakichoma moto au kakichana وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا Imam Ahmad akamueleza huyu hakika mtume sallallahu alaihi wasallam aliona katika mkono wa Umar kuna maandishi iktatabahu min at-taurat ambayo yametolewa katika Taurat wa a'jabahu muwafaqatahu lilquran na akawa amefurahishwa Umar na sehemu ya maandishi hayo kwa kuwa yalikuwa yaafikiana na Qur'an ndio maana akaja nayo واضح fatama'ara wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukabadilika uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba bihi Umar ila at-tanur faalqahu fihi mpaka Umar akawa ameondoka na sehemu ya karatasi hizo mpaka katika tanuri la moto na akawa ametupa kitabu hicho au karatasi hizo katika tanuri la moto واضح kisha mwambie sasa fakaifa law raa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam iweje lau kama angeona mtume sallallahu alayhi wasallam ma sunnifa ba'dahu min al-kutub vile vilivyoandikwa vitabu baada yake allati yu'aradu biha ma fi al-Qur'ani was-sunnah vitabu ambavyo ndani yake vyapingana na yale yaliyomo katika Qur'ani na Sunna lau kama mtume angeshuhudia vitabu ambavyo vinaandikwa vitabu hivyo vyaenda kinyume na Qur'ani na Sunna ingekuwaje hali yake wallahu almusta'an wallahu almusta'an wazi طيب faida nyingine kisha baada ya maneno hayo ثم قال الإمام ابن القيم kisha akasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah baada an saqa nuqulan an dhammi kutubi dhalal baada ya kuwa ametaja nukuu ambazo zinaonyeshwa kusemwa vibaya vitabu vya upotevu akasema wal maqsudu na makusudio anna hadhihi al-kutuba al-mushtamilata ala al-kadhibi أن هذه الكتب almushtamilatu ala alkadhibi hakika vitabu hivi ambavyo vimekusanya urongo walbid'a na uzushi yajibu itlafuha wa i'damuha ni wajibu kuviharibu na kuvito, na, ku, na kuvipoteza yani viharibiwe na vipotezwe kabisa visionekane وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو na hilo latakiwa kuwa la mwanzo na kupewa kipaumbele kuliko kuharibu ala za lahau yani kabla ya kuharibu ala vifaa vya upuuzi ala za mziki na mfano wake yatakiwa kwanza kuharibiwa vitabu ambavyo ndani yake vimejaa bid'a na urongo wazi wa itlafi aniyati al-khamri na pia vile vile vyatakiwa vianze kuharibiwa hivyo vitabu pia kabla ya kuanza kuharibu vyombo vya pombe fa inna dararaha a'zam hakika madhara yake ni makubwa min darari hadhihi kuliko madhara ya hizo ala za mziki na kuliko madhara ya vyombo vya pombe واضح طيب كيش أسيمك قلت كيش أنك أسيمك وقد سألت إمام ابن باز رحمه الله نلموليز إمام ابن باز رحمه الله عمن وجد كتبا بدعية وشركية نلموليز الشيخ ابن باز رحمه الله كسيانا نيول أمباي وجد كتبا بدعية نعم وجد kutuba bid'iyya amekuta vitabu vya kibid'a wa shirkia na vitabu ambavyo vina shirki wayaarifu annaha mamlukatun sawa na huyo ambaye aliyevikuta anafahamu kuwa vitabu hivi vinamilikiwa wazi wayaarif na anatambua annaha mamlukatun kuwa vitabu hivi vinamilikiwa fahal lahu an yuhriqaha je huyo aliyevikuta hali ya kuwa sio vyake vinamilikiwa na mwingine lakini ni vitabu vya bid'a na ni vitabu vya shirki je yajuzu kwake yeye avitie moto faajab akajibu Sheikh al-Imam Ibn Baz rahimahullah athabahu Allah ta'ala Allah amlipe thawabu akajibu jawabu kuwa إذا كان له سلطة ikiwa ana uwezo wa kufanya hilo falahu dhalika avichome ikiwa ana uwezo avichome wa in lam yakun lahu sulta na kama hatokuwa na mamlaka na uwezo falyarfa biha ila man lahu sulta apeleke kadhia hiyo kwa yule mwenye mamlaka wazi yeye hana uwezo wa kuvichoma basi apeleke kwa yule ambaye ana mamlaka ya kuweza kuvichoma wazi naam طيب ومما يدخل في الحذر من كتب الضلال na katika vitu ambavyo vinaingia katika tahadhari katika hadhari na katika vitu ambavyo vinaingia katika kutahadharishwa min kutubi dhalal katika vitabu vya dhalal yani katika vitu ambavyo pia vinaingia katika jumla ya mambo yaliyokatazwa na kutahadharishwa wazi الحذر من النظر في القنوات التي تورد الشبهات بخاصة نكتازو نتحذاري يكتزاما كتك شانلز أمبازو تورد الشبهات شانل أمبازو زينالية شبهة خاصة وكذا الشهوات نبيا بلي بلبيل مسألة شهوات walmubadaratu ila takhallus minha na kufanya haraka kujiepusha na chaneli hizo kuna chaneli ambazo zinaeneza shubuhat na masala ya shahawat hilo pia linaingia katika dhimni ya katazo la vitabu vilivyojaa uzushi na bid'a na batil vile vile chaneli ambazo ndani zake ndani yake zaeneza uzushi na batil na shahawati haifai kwa Muislamu kutazama chaneli hizo. Wazi? Wakadha tarku al ila al almashbuha hivyo hivyo kuacha kusikiliza redio redio ambazo ni zenye shubha, sio channel za TV tu na redio ambazo tayari zina shubha haifai kusikiliza haifai kusikiliza wazi na hata kama ikiwa wanaweza wakasema wakati fulani haki lakini huwa wanasema batil haifai kama tulivyoona katika vitabu kama sawa sawa kitabu hicho chote kiwe kimejaa batil au kuna sehemu ya batil haifai طيب فاثر تلك القنوات والاذاعات athari ya hizo chaneli na hizo media athari yake ya hizo chaneli radio kalkutubi ni kama vile vitabu illa yakun ashad ikiwa kwamba athari yake sio zaidi lakini ni kama vitabu anasema illa yakun ashad ikiwa sio zaidi bal huwa ashad isipokuwa hizo chaneli athari yake ni kubwa zaidi kuliko nini kuliko vitabu wala shaka fihi sababu wanaoshuhudia hizo channel wanaosikiliza ni wengi kuliko wale ambao wanaosoma hivyo vitabu kwa madhara yake ni makubwa zaidi kuliko vitabu sawa kisha akasema walaisa alkhabar kalmuayana yani haikuwa habari kama vile kujionea live wazi yani haikuwa simulizi ya kuambiwa kama vile mtu kuona live ayana muayana maana hili liko wazi kwamba media televisions hivi ni vitu ambavyo athari yake ni kubwa hasa zile ambazo ndani yake zina uzushi na shubuhati na shahawati والعياذ بالله وبكل حال kisha akasema almuhim fatilka thalatha na kwa hali zote hivyo vitu vitatu alkutub vitabu alqanawat na hizo channels alidhaat almashbuha na redio zilizojaa shubha min a'zam abwabi shar hivyo vitu vitatu ni katika sehemu ya milango mikubwa ya shari tushakiku fil aqida vinatia shaka katika itikadi ya mtu watahdamu alfadila na vinaharibu ule fadila ubora watabni radhila na vinajenga eh mambo machafu havifundishi tuwali alkhana, na pia vile vile vyombo hivyo vinamvuta mtu na vinampelekea mtu katika alkhana, alfahshu fil kalam, vinamvuta mtu katika maneno machafu, kawa ni mwenye kuongea maneno machafu yasiyokuwa na faida. Wa majinul ghina, na pia vile vile vitu hivyo eh, vinamfanya mtu kutokuwa na haya majinun ay mazihun qalilul haya vinamfanya mtu kuwa ni mazih ni mwenye kufanya kuwa na utani sana lakini pia vile vile akawa ni mchache wa haya yani haya inafanya nini inapungua na hili liko wazi watuadi hishma na vyombo hivi vinapiga vita heshima vinaharibu heshima walhaya na vinaharibu nini haya فكم أوقعت في شراكها min as-sayd ni wangapi ambao wameangukia katika kamba zake kamba za vitu hivi min as-sayd eh kutokamana na kuwindwa yani baada ya kuwindwa na vyombo hivi wakawa wameingia katika nini katika kamba zake wazi وكم بقي صيدها رهين الحبس والقيد Eh, asema fakam awqaati fi sharakiha ma'dhira kam hadha hii ni kam alkhabariya sio kam istifhamia bimaana ni wengi sana ambao wameangukia katika kamba za vitu hivyo baada ya kuwa walikuwa ni wawindwa wanawindwa wakajikuta wameingia katika nini katika kamba zake na ni wengi pia wamebakia kuwa ni mateka eh, ambao wamefungwa kamba na vitu hivyo yani kuna watu wametekwa na vitu hivyo wamekuwa kama ni mateka hawasikii wala hawaoni wazi faala mambulia biha kwa yule ambaye ametahiniwa kwa mambo hayo an yusaria ila aliqla' anha afanye haraka kujitoa katika vitu hivyo wallahu ta'ala latifun biibadihi na Allah tabarak wa ta'ala ni mpole kwa waja wake kama qala taala kama alivyosema Allah wa inni laghaffarul liman taba na hakika mimi ni mwingi wa msamaha kwa yule atakayetubia wa amana na akaamini wa amila saliha na akatenda matendo yaliyokuwa mazuri thumma tada kisha akaongoka yule aliyeingia katika haya anawajibika kufanya haraka kujitoa katika masala hayo wadhi ya ikhwa na hili liko wazi maadili yameharibika leo kwa sababu ya vitu hivi ambavyo vimetajwa radio televisions mitandao ya kijamii na kwa wengi waitumia katika kuharibu kila mwenye batili yake ataka kuitangaza wazi zama hizi muislamu atakiwa kuchukua tahadhari ni redio gani ya kusikiliza ikiwa ipo sawasawa fabiha wa neema ikiwa haipo sawa sawa ajiepushe na masala hayo kwa sababu asije akaingia katika makosa na TV pia vile vile leo watu wa batili wanaeneza batili zao katika vyombo hivi kama nilivyozungumza naam وفيه الاستغناء بالقرآن والسنة عن الكتب السابقة faida nyingine ni kwamba Qur'an na Sunna vimejitosheleza kutokamana na vitabu vilivyotangulia yani kutosheka na Qur'ani na Sunna kutokana na vitabu vilivyotangulia bimaana Qur'ani na Sunna yatutosha wala hatuhitaji vitabu vilivyotangulia wazi طيب na haya maneno maneno haya kama Mtume sallama alivyosema wanaweza wakaeleza haki mkaipinga au batili mkaithibitisha hapa inaingia nukta kwa wale ambao wanatumia Bible katika kuwalingania watu haifai kutumia Baibu. Maulama wasema haifai kama mtu hajawa ametamakani katika kuifahamu dini yake, haifai. Wazi, haifai mtu kuitumia. Ikiwa ataitumia kwa ajili ya kuporomosha hoja zao na kuwajibu kwa vitabu vyao, hali ya kuwa ana ilmu ya kutosha juu ya mafunzo ya Uislamu, sawa, ambapo hawezi akaingia katika makosa, huyu anaweza akaitumia. Lakini yule ambaye hajui haifai, kama tunaona wengi ambao wanatumia vitabu hivyo hali ya kuwa hawana ilmu ya kuijua dini yao ipasavyo, au hata kwa kiasi. Na ushahidi wa hili, kuna bwana mmoja ambaye ni katika wahadhi, kisa kilitokea siku moja akijadiliana na Manasara. Miongoni mwa hoja alizokuwa akiwabananisha ni kwamba nabii Allah Isa alayhi salam alikuwa ni Muislamu sababu ni kwamba alikuwa akiingia katika jengo la ibada anavua viatu sasa swali linaulizwa kwa huyu nasara kati yetu sisi na nyinyi ni watu gani ambao wakiingia katika nyumba zao za ibada wanavua viatu jawabu ni waislamu kwa maana hiyo Yesu alikuwa ni nani sawa huyo anayeulizwa akaingia ukakasi kidogo alafu yapigwa takbira hapo sawa inapigwa takbira kwanza kumpoteza network kila kifurukuta akirudi swali liko pale pale sawa sasa hawa mabwana pia na wao wanajaribu kufuatilia kwa ajili ya kuchallenge siku nyingine akaja mwingine na hadithi yake ameshaipata yaonyesha kwamba mtume ameruhusu kuswali na viatu. Kwa hiyo akaja nayo kwa mbona mtume wenu ameruhusu kuswali na viatu, na nyinyi mnasema kwamba katika dalili zinazoonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu ni kwamba alikuwa anaingia na viatu katika nyumba ibada. Huyo muhadhiri alichokifanya alisema hayo hayawezi kuwa maneno ya mtume, atakuwa ni maneno ya Mayahudi hayo lakini ni hadithi sahihi wala haina shaka sawa sasa kuanguka katika haya kama kama hili hilo ni jambo jepesi sana kwa sababu ya kuto kufahamu nini kwa hiyo tayari anakanusha maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyekuwa imethibiti wazi bali anaweza akaamini aliyokuwemo katika Bible kumbe sio sahihi sisi tunafahamiana almuhimu kwa hiyo Qur'an na Sunna vyatosha, hatuhitaji vitabu vingine sisi. Wafihi adhimu fitnati shubuhat, lakini pia vile vile tunaona ukubwa wa fitna ya nini, ya shubha. Wafihi kamalu shari'ati wa tamamiha, pia vile vile tunaona ukamilifu wa, wa sheria nini ya Uislamu kwamba imekamilika wala hatuhitaji kitu kingine. wa fihi muwafaqatu sunnati lilquran, na pia vile vile faida nyingine ni kwamba sunna inaendana sambamba na Qur'an inafikiana na Qur'an fi mas'alatin tafadhulil anbiya'i alayhi salam katika mas'ala ya kuonesha ubora wa manabii kwamba manabii wanatofautiana ubora wao faida hii tunaipata wapi pale aliposema lau kama Musa ingekuwa hai alikuwa hana njia nyingine bali na yeye ingenifuata mimi sawa hapa tunaona kwamba sunna imeafikiana na Qur'an katika kuelezea tofauti za ubora wa nini wa manabii kwamba wanatofautiana ubora wao kama Allah alivyosema tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'dhin kwamba mitume tumeifadhilisha tumafadhilisha baadhi yao eh, kwa wengine wafihi fadhlu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na pia vile vile kuna ubora wa nabii wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم وفيه فضل موسى عليه وفيه فضل موسى صلى الله عليه وسلم نكون أبورا وموسى آه، سالنا ما نزوي يوياك وفيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه بلي بلي فإذا مشو كحديثه يقول كوينيا وجوم وامتوم صلى الله عليه وسلم وأن شريعتها نكو شريعيك nasikhatan lima qablaha inafuta sheria ile ambayo iliyokuwa kabla yake sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam inakuja kufuta sheria zote zilizokuwa kabla yake kwa hiyo hakuna mtu ambaye anatakiwa adai ni naswara anamfuata Isa hii sio zama za Isa zama za Aisha zimepita hizi ni zama za mtume alayhi salatu wassalam ambaye sheria yake imekuja kufuta sheria zilizokuwa kabla yake الحديث الرابع والعشرون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء طيب لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء سواء نقوم بمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه حديث ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة أسيما أسسمولي mtu kwa watu sawa ni amiri kwa maana ya mtawala sawa au maamurun au yule aliyefanya nini aliyeamrishwa sawa na tutakuja kuona katika sharhu yake sawa katika riwaya hii maamurun au mura'in imeelezewa hapa kabla ya kuingia katika faida za hadithi hii kwanza nataka nitoe tambihi katika neno amir katika neno amir amiri ni tamko la kisheria ambalo latumika kwa amiru kwa maana ni amiri wa waislamu au yule ambaye ni amiri wa safari sawa tamko hili limepatikana katika matumizi haya kwa sababu unapozungumza amir kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuwepo unaposema amir kwa maana kiongozi wa waislamu lazima kutakuwepo na bai'a na mengineyo pia sawa ama uamiri wa safari ambao ni wa temporary wa muda kama wakisafiri watu lazima wamchague kiongozi wa safari na baada ya safari uamiri wake unaishi haya ndiyo matumizi ya amir ama kinyume na matumizi hayo watu wametumia katika uhizbi eh, na mambo mengine sawa amiri jamaati fulani amiri kadha jamaatu tablighi jamaatu kadha hatuna maamiri watu walitumia lakini tamko hili ni la kisheria na ma, wapo baadhi ya wanawachuoni ambao wamelitahadharisha hilo hususan katika manhaji ya salafu pia hatuna kitu hicho sawa amiri tunalitumia tamko hili la kisheria katika sehemu ambazo limetumika kama vile amirul muslimin au amiri wa nini wa safari tunaelewana vizuri eh? nataka nitoe tambii katika hilo kwa sababu kuna maamiri wengi amiri kadha amiri kadha amiri sapo amiri nani amiri nani na mfano haya qauluhu la yaqussu ala an-nas asiwasimulie watu fi anna min turqi naf'i al-wa'd faida ya kwanza katika njia za kuwawaidhi watu za kuwanufaisha watu ni alwaadh ni kuwapa mawaidha wa dhikri alqisas na kuwatajia visa katika hayo mawaidha sawa wama fiha min aliba na kuwatajia visa ambavyo ndani yake vina mazingatio tunaelewana vizuri katika njia za kuwanufaisha watu ni kuwapa mawaidha na kuwatajia visa ambavyo ndani yake vina mazingatio ميلان وزول وقوله أو مأمور فيه أن وعظ الناس والكلام في مجامعهم ليس مشاعا لكل أحد katika nukta hii au maamur ni kwamba hakika kuwawaidhi watu kuwapa mauidha na kuwazungumzisha katika mikusanyiko mbalimbali laysa musha'an likulli ahad hili si kwa kila mtu tu wakusanya watu nazungumza nao si kwa kila mtu akusanye aongee tu la sawa qala ba'd shurrah wamesema baadhi ya mashurrah wa hadithi au ma'mur ay ma'dhunun lahu fi dhalika min al-hakim akiwa amepewa idhini ya kuzungumza nao kutoka kwa hakim bimaana amir ndo aongee na watu awasimulie na kama sio yeye basi yule ambaye ameteuliwa na nani نعم لأن الإمام نصب للمصالح وسباب إمام أونغوزي أمويكوا أمسيميكوا كواجيلي مصالح فمن رآه لائقا تاوى لأن الإمام معذرة لأن الإمام وسباب إمام نصب أمسيميكوا نكويكوا للمصالح كواجيلي مصلحي faman raahu laiqan nasabahu ilqis yule ambaye atakayemuona yeye huyu imam kiongozi akamuona kwamba huyu anafaa eh, anaweza akamweka akawasimulia watu akazungumza na watu au ghairi laiqin fala au akaona kwamba huyu hafai kuzungumza na watu akaacha kumpa nini nafasi wa fihi aslu fi man'i ba'd an-nas min al-wa'd pia vile vile katika faida ya hadithi hii ni kwamba tunaona asili ya kuwaziwia baadhi ya watu kutoa mauidha. Kuna watu wanaweza wakaziwiliwa kutoa mauidha fi majamii nnas, katika mikusanyiko ya watu. wataakadu hadha, na hili linakuwa na nguvu zaidi, latiliwa mkazo idha khushiya husulu dararin linnas, itapohofiwa kupatikana madhara kwa watu bisababi jahalati almutakallim kwa sababu ya ujinga wa yule mzungumzaji unaelewana vizuri kwamba huyo hajui lakini atakuzungumza na watu anazuiliwa unaongea nini hali ya kuwa haujui si vizuri na haya katika zama tulizokuwa nazo imekuwa ni mengi na yanatokea katika sehemu mbalimbali kukua sehemu zile ambazo watu wanajitambua anaweza akaja mtu msikitini atakaoongea na waislamu kitu gani ah mwachieni tu kwa sababu si muislamu mwenzetu ba akiachiwa anaongea utumbo usioeleweka anawavuruga watu pale anaongea batili visa vya uongo kisha anafanya nini anaondoka zake si kila mtu tu si kila mtu wazi kwa sababu anaweza akawapotosha watu na akawavuruga kwa sababu ya nini ya ujinga wake طيب ذكر التاريخ أنه في عام vitabu vya historia vinataja kuwa katika mwaka 284 nudia fil masjid aljami fi Baghdad binahyi nas, uliwekwa wito na tangazo katika masjid aljami iliyokuwepo katika mji wa Baghdad binahyi nasi, tangazo la kukataza watu anil ijtimai, kujikusanya ala qasin kujikusanya kwa yule ambaye ni mwenye kusimulia ni marufuku watu kujikusanya kwa mtu akawa anaongea anasimulia mambo wabimani alqisas min alqu'ud pia vile vile wakaziwiliwa wale wazee wa visa kukaa na watu na na vizuri marufuku tangazo likatolewa msikitini watu hawatakiwi kujikusanya kukaa sawa na kumsikiliza mtu ambaye anatoa visa lakini pia vile vile wale watoa visa hawaruhusiwi kutoa visa vyao katika msikiti huo safi kabisa tunafahamiana vizuri eh? wa min asbabi dhalika alman'i na miongoni mwa sababu za kuziwia huko anna akthara alqussasi ni kwamba wengi katika wasimulizi watu wa visa la yu'ni bi sahihi alilmi wao hawana haja na kutazama usahihi katika ilmu haliwashughulishi hilo kwamba watazame hii ni sahihi au sio sahihi yeye analeta visa tu kama unavyoona visa vya matablighi pia sawa لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص hakika wengi miongoni mwao wao hutaka ittisaa kupata ule nafasi eh nafasi na muda mpana zaidi bidhikri alqisas wa kutaja visa duna dhikri alilmi almufid bila kutaja ilmu yenye faida yeye ni visa tu ataleta kisa hichi atazungumza hakuna ilmu hata hata moja thumma ghalibuhum kisha wengi wao yaghlitu fima yuriduhu anachanganya katika yale ambayo anayoyaleta anachanganya warubama atamada ala ma aktharuhu muhali na huenda akategemea katika vitu ambavyo sehemu kubwa vitu ambavyo ni muhali havipo haviwezekani na watu ni wagonjwa wa visa shika wewe ukiwa ni, ni msimulizi wa visa ndiyo shughuli yako basi wewe utakuwa ni hatibul laili ni mkusanya kuni usiku anayekusanya mzigo wa kuni usiku inawezekana akabeba kobogo asijui sinaeleweka vizuri akabeba kenge hajui si mzigo wa usiku halafu visa huwa vinakwenda vina expire pia tazama watu ambao walivuma katika kusimulia visa wakawa hawazungumzi ilmu aina humul an wako wapi kama ni CD zote kashamaliza anaanza kurudia tena upya visa vimeisha wazi almuhim qala abu qilaba Asema Abu Qilaba ma amata alilmu illa alqussas. Hakuna walioiwa waliofisha walioiwa elimu. Hakuna watu ambao wameifisha elimu wameiua illa alqussas isipokuwa watu wa visa. Hawa wamekuja kuwa ilmu. Yujalisu ar-rajulu alqassa sanatan. Mtu anakaa na msimulizi mwaka mzima, anakaa na mtaalamu wa visa mwaka mzima. فلا يتعلق منه بشيء سواء أي لا يعلق عليها الأمل أفايدك كتشوت ولا كفكي عليه ما ترجي وياك هذا نشوت أنا كيبات نبيسة مكة ويجالس العالم نانا كان مسومي فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء هسمامي mpaka awe ameshapata chochote kutoka kwake. Baadhi ya mashaikh, athari hiyo yapatikana katika Hilyatul Awliya li Abi Nuaimi, juzu ya pili, ukurasa 287 sawa. Pia vile vile Aljamiu li akhlaqi rawi lil Khatib, juzu ya pili, ukurasa 226. Kwa hiyo hakuna watu walioiua ilmu isipokuwa ni watu wa visa natazama watu wa visa walivyokuwa na ushawishi sawa hapa kuna watu miongoni mwa watu wa batili walivuma hapa mkoani kuna bwana mmoja anaitwa Ibrahim mkongomani si anaitwa Ibrahim Matayabo sawa huyu mtu ni jahilun hata ilmu ya ibtidaia hana lakini anavuma ni mashuhuri na yeye ana waumini pia sawa kwa kubana mapua na kuimba na kujua kuupepeta na wafuasi wa kutosha si tunafahamiana vizuri haya mtu kama huyu ukae naye utapata nini hata ukae miaka ishirini utasafiri nini kwake hakuna kitu lakini mtihani uliokuwa mkubwa jamii watu hao inawapenda kaa uzungumze qala allah qala ar-rasul waweza kuona watu wanasinzia wakati mwingine leta visa vya uongo mtu hasinzii Si tunaelewana vizuri eh? نسأل الله السلام وفيه أن القصص والوعظ yakunu mahmudan na pia vile vile faida nyingine ni kwamba visa na mauidha yakunu mahmudan visa vinakuwa ni vizuri na wa'd unakuwa ni mzuri idha kana sahibuhu ala basiratin min amrihi ikiwa yule mwenye kuzungumza hicho kisa ana elimu na hicho kisa sababu kuna visa vingi vya uongo shekh wazi kisa kitakuwa ni kizuri na mauidha atakuwa ni mazuri ikiwa yule ambaye anasimulia atakuwa ana elimu juu ya kisa hicho juu ya hicho anachokisema واضح سئل الإمام أحمد عن مجالسة القصاص aliulizwa al-Imam Ahmad kuhusiana na kukaa na watu wa visa je mtu anaruhusiwa kwenda kukaa kwa mtu wa visa sawa akajibu idha kana alqas saduqan fala ara bimujalasatihi ba'sa ikiwa huyo mwenye kutoa visa ni mkweli katika hivyo visa vyake bimaana ni visa je ni mkweli na ni vya ukweli fala ara bimujalasatihi ba'sa mimi sioni ubaya kukaa naye sioni ubaya kukaa naye سواء أثره أو قوله يبتكان كتك القصاص والمذكرين لابن الجوزي كراسة وسبيننا تانو ومما عني به أهل العلم في شأن القاص والواعظ أمور نكت كمام ومايو وميهميز أهل العلم نكت كمام ومايو وميهميز ونواتشووني كسيانا نيولي من يكسيموليا نيولي من يكتوى موعظا wameimiza mambo wameimiza mambo miongoni mwayo la kwanza ayuraji ahla alilmi kwanza huyo anataka kutoa kisa na yule mwenye kutoa waad awarejee wana wachuoni fi ma sayadhkuruhu na khasatan katika yale atakayoyataja katika mauidha yake na visa vyake awarejee wanawachuoni sawa katika yale atakayoyataja min alahadith katika hadithi wa riwayat na riwaya حتى لا يأثم نفسه بالقول بلا علم mpaka asije akapata madhambi katika nafsi yake kwa kuzungumza bila kuwa na ujuzi wayadhuru ghairahu bijahala bijahalatihi na akawa ni mwenye kuwadhuru wengine kwa sababu ya nini ya ujinga wake ومما yuhsinu dhikruhu fi hadha almaqam na katika mambo ambayo yanapendeza kuyataja katika nafasi hii annahu fi asri alqa'im bi amri llahi nuhiya alqissas katika zama ambazo fi asri katika zama alqaim bi amri Allah zilizokuwa imesimama amri ya Allah nuhi alqassas walikatazwa watu wa visa walwaadhu na wale wenye kutoa waadhi an iradi hadithi kuleta hadithi an rasulillahi sallam kutoka kwa mtume sallam hatta yaariduhu ala alkhatib albaghdad mpaka wailete hiyo hadithi na hicho kisa wakilete kwa Al-Khatibu al baghdad ambaye ni mwanawachuoni huyu athibitishe je ni sahihi au sio sahihi usitoe chochote mpaka ulete kipitio je ni sahihi au sio sahihi wazi fama amarahum biiradihi au raduhu kile alichowaamrisha wakilete maana wakizungumze wanazungumza wama manaahum minhu alghawhu na kile alichowakataza walikuwa wanakifanya ni mulgha hakizungumzwi tena wazi طيب pia vile vile katika jambo ambalo wamehimiza wanawachuoni wamezungumza na kuhimiza katika swala wenye kutoa mauidha na visa ni kwamba adamu italat majlis alwa'd kuto kurefusha sana kikao cha mauidha sehemu ya wa'd kisiwe ni kirefu sana qala az-zuhri asema al-imam az-zuhri sawa idha tala almajlis pindi kikao kinapokuwa ni kirefu kana lishaitani fihi nasibun shaitani naye pia anakuwa na nasibu yake na fungu lake na nafasi yake katika kikao hicho wazi wa katika mambo ambayo umehimiza wanawachuoni ni kwamba kuto kurefusha majlisi ya nini ya waadhun sawa athari hii inapatikana katika al qusas wal-Mudhakkirin ukurasa wa 193 وقال الإمام أحمد ناكسيم إمام أحمد لا أحب للقاص أن يمل الناس sipendi kwa yule mwenye kusimulia akawachosha watu la uhibbu yule anisimulia sipendi mimi akasimulia akawachosha nini watu wadhi ya mashaikh katika jambo lingine ambalo wamehimiza wanawachuoni idha kana almu'adhu sultanan idha kana almu'adhu sultanan atakapokuwa yule mwenye kuwaidhiwa mwenye kupewa mauidha ni mtawala ni kiongozi fa'ala alwa'idhi ni wajibu kwa yule mwenye kutoa mawaidha anayemtolea kiongozi ayatalattafa afanye upole eh tuwe mauidha kwa upole liyantafi'a as-sultani biwa'dhihi ili anufaike yule mtawala kwa nini kwa mauidha yake wazi طيب katika jambo la mwisho ambalo wanahimiza wanawachuoni ni kuwa anna ala al-qas au al alwa'idhi an yatamathala ma ya'muru an-nasa hakika yule mwenye kutoa kisa au yule mwenye kutoa waadhi an yatamathala awe ni mfano ma yaamuru nnasa katika yale ambayo eh, anayowaamrisha watu wayantahi amma yanha anhu na awe ni mfano katika kujiziwia kutokana na yale ambayo anawakemea watu na kuwakataza fadhalika anfa'u linafsihi hilo litakuwa lenye manufaa kwa nafsi yake waablaghu fi taathiri waadhihi na litakuwa ni lenye ushawishi katika waadhi wake bimaana lenye